เอกคุโนวาตกานาโคนันตโกอิตเวสุโตปาเลตุโนตตาเทโรโสสิงภาสุงกโรตุโนอินทิเยสุกุตตวารโรอาตาสาเนติตโตอาหุนันตาเทโรวสิปัตโตสัทธาสุิงกโรตุโนเตช ตทสาสุปุจรานังสังคาทานังมิตาปิโตสักาโตนามโตเทโรโตถิงปาสุงกโรโตโนสัญญาวิวัตปุรโรปทานโภาวนารโตโพตสิโสมหาปันโสมหาสันติงกโรโตโนจุรปันตกัน เทโรติมโมมายาปินิมิโตตปิโตอาคาธานามิตาธาสุติงกโรตุโนปฏิภาณยกานังสุอาคาธานามิตาปิโตราโต สิงตโรตุโนอนามยังโลกเจวรธรานังเปกโคนังอุตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงตโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุรูปสุสัมมาหิโตระชนลิมปฏิสันเตมหาสันติงตโรตุ โนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตรอยติมหาเขนาตวโลเกมหาสันเตงกโรตุนโนจักขุปาโลมหาเทโรปทานโนสิรจังวุตโตปหิตาตโตมหากายโยมหาสันเตงกโรตุนโนสัพเวร พยาติตโตนารโตอาสวะขยนมหาสันติกโรโลเกสัทาโสถิงกโรตุโนปุถะปูชายนิรโตจินภัสติปรายโนสัทธรรมสวโนเทโลสัทาโสถิงกโรตุโนปาจิมภวสัมปัสโตโคตโมภาวะ นารโตรากาคยมโนปัสโตสัทาโตถิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัปพายังรัตถาจานังตมารปิโคติโกโพตจายันโตสัทาโตถิงกโรตุโนโพเชปสันนมานโตสุภาอุปัญจลีกโตเท นาตะววสิปุโตมหาสันติกโรตโนวิปัสสนายปสสุโตวันนิโยสุตมาหิโตสโตยาเยวเนวาสิตตาโสติงกโรตโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรตาเริงโตอันติมัน เทหังสัทธาโสติงกโรสุนโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตะระเกตุนาพิมพิสารตโจเทโรสัทธาโสติงกโรสุนโนรามารันเยวสิตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยกาเขมมโนปัสโต สัพพิโยสันติงกโรตุโนโภเตนิวาสังจานันโตเจปจัมภุวิโสธนนนาคิโตละละตังปัสโตสุทยาโรคยังสตาตุโนปาติโมกัมโนปัสโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังเสตถา โสสิงคโรสุโนสันหาจตังวิจเตตวาวัตเตตวานาวิปัสสนังสังกรสิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรสุโนอรัญญวาสาพิรโตปวเนติสมุหโตธรรมานังปารมิปัตโตอุตตรปาตุโนภ ยาปุตเตปุญญาณิกตวานาปุปโยคังสมาลปิอุตโพรหัตังปัตโตสตาโตจิงกโรจุโนสัมมาปันติสัมมาปันโนจลปินโยมเหติโกติวโกพุทธจายันโตสตาโตจิงกโรจุโนสัตตาริยตโน เทโรัมิโยธรรมสาคโรวันตสังสารกรรมโนสตาโสติงคโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนโปเตงปัตวานปรมังสันติงโพติโยภาตุโนพยาอุปเนสยสามปันโนโอจโยโพธรรมา ามะโกโลกาสัพตุโตเทโรสัทาโสจิงกโรตุโนุพธาปัสสะทสัมปันโนปาปเจิกินัสสะสเนปัญจโยนามโสเทโรสัทาโสจิงกโรตุโนมารังจโยมหาเทโรรามเนยโยมหิติโกนิพพานั นิมนจิตโตโสสตาโสติงสรวตุโน อุปปาปันจะปุญญาจะเวปิวัตโตอนาสวเวรัตเทโรระหัปปัตโตสตาโสติงสรวตุโนอุณณมาสมหาเทโรปังสุโกรัตโรยติปกปะเกจะวิจิงกัตวามหา สันติงกโรตุโนปัญจะจินโนปัญจะจโหปัญจะจุตตริภาวโนปัญจะสังคาติโคเทโรสัทธาตุถึงกโรตุโนโปเพราคังวิจารเรนัวจินปันติปรายโนเทรังคสิโสวังสัทโรสัทธาตุถึงกโร ตุโลปันโยปันนานิอภัยโยนิคันตินาติจิวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัสเนสเยปุญเยกัตวาสัมปุทธปัติมากุลาเถโรรหัปปตโมหาสันติงกโรตุโนวิปั สิธรรมทายาโทเทโรนิโคธนามโกนิปานาธรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโทเวจาอนุปัสโตสุขันโทนามโสรหัสปะปะปะปะเรขีโนสัทธาสวดถึงกโรตุโนนันติโยสัทธา สัมปันโนสิกาเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมีปัตโตสัทาโตติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนจิตธรรมระเตนะโสธรรมารพุสวิมโรนะธาตุติงกโรตุโนเทวโรกมโนเสสุอนุพุตวา าวิโพติโยติสัตเทโรมหาโพตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมมตตมหานาโกติหิวังเกหิมมตตะโกตุมังกโรมหาเทโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโลนิราสาโสมลคีระวิโสทโนวิเวกา าปิรัตโตคุณโตตตาโสติงตโรสุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุตเลธรรมเมตตาโสติงกโรสุโนโพตสาสนมาลโชตเมติภาวนารโตตเมติกุณสัมปันโนสัตาโสติง งคารวตุโนอาราจิตาชิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิโมตโตสัพพสังสาราสัทาโกทิงคารวตุโนเสนาชนานิปันตานิเตวันโตชานมารปิจลปิญโยมหาจนโทสัทธาโสทิงคารวตุโนสัน นาเทโรสหชาโตสุนันโตจิตสาสนังโยกะเขมมโนปัสโตสัทาโตจิงกโรตุโนเมกิโยโุตุปัสสะโกจินาปัิปรายโนมิชาวิตากุปัจเจโดสัทาโตจิงกโรตุโนอุปวานโนมหาเทโรหะ หากายโยมหาระหามเหติโกมหาเตโชตถาโชทิงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขขโยปาเลตุโนสัพพยาโสตยาโรขยังตถาตุโนปันหาปยาการเนเจโกเมตาจานรโตย ยติโกปาโกปายสามปันโนตถาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปันติสัมปัตโตวัตมาโนวตโตทินาสุมโนอรหัจาโตตถาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุษสานังสานุเทโรปะโหตุตเมตตาญาเยตโม คาเทสทาโสติงกโรตุโนโยจับบุพเพตตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเตโรตตาโสติงกโรตุโนวิปัสสนาทุรายเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาสมวิโนทนาสา นิกาจานิกาเยปิธรรมาปิสมัยาทโยสัพเพโดถึงสัทธาเทนตุจยมาโรขยมายุโนราสานโยน คุณีนางโคตมีจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิตตาโสติงกโรตุโนมหาปัญญานมัคาถาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตเสทัสสตทาโสติงกโรตุนเทเรโอปรวันนาจะอิติมันเตนะโม สมาสาวิกาพุทธเสปัสตถาโสทิงกโรตุโนวินยัตถลีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาตปิตาอัคคาฐานามิสตาโสทิงกโรตุโนธรรมัสติกปวราธรรมตินาตินามิกาตปิตาอัคคาฐานามิสตา สดถึงกโรตุนอนชายิกานังเทศคุณีนางนันทาเทเรตินาเมสาอาคาชาเนติตาอหุจตาสดถึงกโรตุนโนอาราทเวรยานังอาคาโสนาเทเรตินามิกาทปิตาตาสถานามมิกตาสสถึงกโรตุโนติ ปจักุวานังอาคาภกุลาอิติวิตุตาวิตุตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุลทละเกสิภิกขุเนกิปาปิญญาณมุตตมาตปิตาเยวทานามิสัทาโสทิงกโรตุโนเทเรภัสกาปิลานิโกปชาติมัน นุสเรตาสังเยวะเทคุณีนังอาคาตติงกโรตุนวเทเรตุปัสสกัจจานา มหาปิญญานมุตตมาจิเนนตุขตุกขังสาสตาโสติงกโรตุโนโลกจิวรธาเรนังอาคาปิตาปิโคตเมตติตาอาคาสานา มิสัทาโสสิงกโรตุโนสิงคาลมาตาติคุณิสัตตาติมุตตานมุตสัมมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจตุขังทตาอัญญาปิคุณิโยสัพพานานาคุณะราภโหปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวา โสตาปันนาทโยเตขาสัทธาปัญญาสีลาธิกาภาคโสกเลสทหนาสทาโสถิงกโรสุโนสุมโนสุมนจโรอรวาเลระปัสตะโกจามปโยนมุจลินตัวจะตัมปโลปุจเกจโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปา โลมโหตโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตราโสจักุงกุวิโลปลาละโกจิตนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจวาสุกีการหาโกตโมปุจกินโตอากิโทมติโกตถาโยโลตโรหิกตัตโต นาคาเอราปทสทโยอาติวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจราสาวาทลาสาวาปัปเจยานาทิจารากรนตุโนมหาสดสิงอายุมาโรกิยังสัทธานิจามตันิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามา งสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลสุโนสัพพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคณาจะเยเวปจิตตาสุรคณาจันตาสุรคณาทโยสัพเพเตติมหาเตชาภูตยานกนิวา ารณาการนตุโมมหาโสสิงอารคยันจัจยังสัทธาเยยันขาสัสสหัสสาคุมมาสาปิลวัตุกาอิสิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนสัพเพติสรณายาขามาเหสักขาจุตินทราการนตุโมมหาโสสิง อาโรกยันจัจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายาขานานาตวันนิโนโพตโกชายมิรัตาตถาโสทิงกโรตุโนสาตาทิราติสหัสสายาขานิราติวันนิโนนานาปปายาสัมปันนาสัทธาโสทิงกโรตุโนเวสามิตา าปัญจสตายาขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาอภิกามุงสัาโสสิงตโรตุโนภุมพิโรราชกิโกเวปุลลาสนิเวสนังพิโยนังสัตสหัสังยาขานังปยิโรวาสติ โสยาเขหิปริวารโรสตาโสทิงกโรตุนนปุริมันจะติสังราชาทตรัตโถปัสสาติคันทัพานังอธิปติมหาราชายาสัตติโสปุตตาปิตาสปะหวอินทนามามหาพลาโสราชาสหปุตเตหิตทาโสติงกโรตุนน ทากิงันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาตติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสะพหวหินตนามามหาภลาวิรุณโหสหปุตเตหิสทาโสติงกโรตุโนปาจิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสา สตินาคานัญจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสัพหวอินทนามามหาปลาวิรูปโคสปุตเตหิสทาตุทิงตโรสุโนอุตรันจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโส ปุตตาปิตาสะปะหาโวอินทนามามหาปลากุเวโรตหปุตเตหิาตาสดทิงกโรตุโนปุริมังติสังตตรัตโสตาคิเนนวิรุณหโกปัจิเมนวิโรปากโคกุเวโรอุตรังติสังจัตตาโรเตมหาราชาตมันตาจตุโร ติสาทัสันนามานาอาสังตุตตาโสติงกรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสถามายาปุเทนตุวิเทนตุวิตุจวิตุโทสาจันตโนกามเสนโทจะกินลุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุ สุโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันตาโพนโรราชาจะเนสโพวโรปันจะติโคเจวติมปรุสุริยวัจจตาเอเตจันเยจราชานโนคันตาพาจะมหาพลาโมตมานาตชาสดถิงโนกรนตุอนามยามมหันตานาค สามาคาเวสาลาสหตาจกากัมภลาสตลาจาปิเมรุปาสติตาภลายามุนาตตราสาจะสาเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรนตุอนามยังมาเติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลขะเห กวาจินาเตเตวปะขันติงสุนเพปลาเตโพชสรนาสามเตโตติงกรณสุโมสัทาปัสสยาโพจะเตโตจะวายโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิปัสสาสัทาโตติงกรณตุโมวรุณาวารุณาเทว จยตสาสหเมตาการุณิกาสัพเพสัทาโสสิงกโรดุโมปันนาตโยชนายาเมวิมาเมรตนามเยติโตตัมเมวิหันตวานาสุริโยโสสิงกโรดุโนจังโทสิตกโรโลเกปภายุจริโตทโยมหันตการเว ตตังตีสทาโสติมปโรตุโนเวนตุจัตมติเทวะอัตมาจตุเวยมาจันทัสุปนิสาเทวะเทวะสุริยนิสิตาพุทธัสมามกาสัพเพตทาโสติมกโรตุโนนาคาตานิปุรักขตวาเทวามันทวลาหากา สักโกปุรินทโทเตโทตทาโสจึงกรอนตุนนมหันตาสหภูเทวาจลมากิสิขาเรวะอริสกาจโรชาจะอุมมาโภมปนิพาติโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาจชเลยยรุติราเทวาเทวาวาสวเนติ โนตเตเตตตถากายาตทาตุสิงกโรนตุโนสมานา มหาสมานามานุสามานุสุตมาคิตาปโตติกา เทวา เทวา มโนปโตติกาอัฏฐาปิหารโย เทวา เทวา โลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพ เทวายตาติโนทเสเตสัทธากายาสัทาตุวนถึงกรวนตุโนสุงกาการัมภาอรุณาอาคุงเวคณาสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทามันตาหารกจามิตกาจยสัสสิโนธนยังอา คปัญชุโมโยติสาสววิวัตสติกเสเตสัตถากายาสัพเพนานาตวันนิโนเอติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะตาสสิโนโมธมานาจินนานาอาตาโสถึงกโรสุโนโลกตาตุสหัเสสุตัสสะเววัสมันตโต เทวาทโยปานคณาสัทาโสถิงกโรดุโนเขมิยาการตกายาจัโตตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเตสะสัทาโสถิงกโรดุโนชลาสาจักรลาสันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิ สาจเยมโหรคาเมตจิตสาจะสักเพเตโสถิงปาสุงกรนตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิติกาสุสิตาจะมหาเทวานิมานรติโนมราวสวัติสุรติโนสักเพเทวาสวาสวาพุทธ ปุชายนิรตาสัทาโสถึงกโรตุโนพระมาโนปาริสัจจาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเตปัตมาชานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนาการตุโนมหาโสถึงเปกขาเต กขปุโตชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาปุตตโพชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตาการุณิกาสามเพตาปัสสะอิเทติโนตารนตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตุภา ประมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภเินหาจะประมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกโพตชานรตาสัทาอหิงสาสัพพสัตเตสุสัทาสันติงกรอนตุโนเวหัพลาปิประมาโนจะสุทัชานสันติโน เสกขพุทโธชนาเสกขาตถาสันติงกโรตุโนสัมปัสติยานหายันติพระมานโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพตถาสันติงกโรตุโนอัตปานามพรามานโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติง งปาสงกรอนตุโลสุทัสสานามพรามานพิโรปาจานโพพิโนอาคุณากัมนากาเมสันติงปาสงกรอนตุโลพรามวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพรามานสุทัสสีนามตถาโสสิงกรอนตุโลอาการินธา จะพรามมาโนเจตาสัพพคุณเนหิจะปะหินนภวันนิสเลหาสัทธาสวดสิงกรอนตุนโนปัตมาโรปะพรามมาโนสัพพโรปะวิราคิโนจินาภัสิรตาสัพเทสัทธาโสสิงกรอนตุนโนตุติยาโรปะพรามมาโนเหตสาจานวิราคิโนจิ นาภาชิรตาสาเพตตาโสทินกรนตุโนตติยารูปะพรามมาโนเหตชาชานวิราคิโนชินาภาชิรตาสาเพตตาโสทินกรนตุโนจตุธารูปะพรามมาโนเหตชาชานวิราคิโนชินาภาชิรตาสาเพตตาโสทิงก ารนตุโนเวเทเหปรภูยานเนชัมปุริเปปุรุมพิจเทวยาคปิตาเจหิสัตสิงเวชาชราทโยอากาสัตถาจะพระมาโนชรัตถาจันตลิกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัตตาโสถิงกรนตุโนมารเตนวิ คาตาสตินาสตุปชายโนเตโชปะเลนะมหาตาสธามังกลมาสุโนนานาคุณวิจิตตาสสโรปกายาสตัตสุโนสัพเทวมนุษสานังมารพันตวิโนจิโนเมตตาปะเลนะมหาตาสธามังกลมาสุโนสัพพัญยุตาเจ ิกายาสธรรมกายาสสัตตุนจากขาตยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโชปะเลนะมหตาสัพพมังคลมาตุนโรปกายสติสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมสวัตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโช ชปะเลนะมหาตาตตามังคลมาตุโนสิกิตวามานุเสเตเวโม จกิสวาสเทวเกสังขาเรปัจหันตาสเนปุตาสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสพมังตลมาตุโนจตุราเสจิตหาสธรรมาขันตาสเตจะสานวังคาสาสนาสาพินวโลกุตตราสจสาปปาปปวาเห นัสัพพมังกลมาตุโนมหาตริยสังคาสปุญญาเศษสาสตาทิโนปหินัสาปปาปัสสติราติขันตสาริโนมหาเตชานุภาเวนัสาพมังกลมาตุโนปาตาเลโพตลาตาเจเทวยาคปิสัจกาเวช ชาตราจคันธาปานาคกุมพันธราภาษาสาเพสมานุภาเวนัสาพมังทลมาสุโนอิเจวมุปาตสันติงโยวัตยสุเลยาวาวิเทยสัพพปาปานิวุฒานปัญจภเวตติ สุทิกรรมโอลเทสถึงสุขตามโมสุขังลเพ ยุกามลปญายมปุณตกามลเพสุเตนตัสสโรธามาเทนติวาตาปิตาจิสัมภวะอาตาลมรนังนันตินาเทววิสมโมสั เรนโจปัสสะพยังปัสสะโนติปัสสะพยังตถานาสันติทุนเมตตานิปาปะกามาติตานิจติกัมมายุมหาสดถึงอารมณ์ยัน จัสธาภเวยสุสวาปิมหาสันเตงสังขามังปวิเสนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสเจหายปิภวยเตสัมปทานปเตปิเตวิปัสตินาวะ ทาหาติโรเกหินาปิภูยเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเตเสวะโกวะตามปันหะตารักัสัะทโยอุปปาตสันติโกเตนะสัพเพตันตสมันติ เตยโมทิสวัสสันติสัจิวันจามปยาชีวิตังโสมุจเตมหาทุกขาปะปจยติสุขเทงสัตานเทวันทานเนนคเรวานิ จจโมปาตัสันติยาปาลกาเทวราชานเตจจิริวิวานตนาปัสปยาปาติสันจาตาอุปาตาจันตะเลกาจามินหาติจันิตุปา ตาปาปะตัมมะตะมุติตาตาโคมปะตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติญาณติ เนตุกาปยาปัตตาจเนปยาโสกาปัตตาจเนโสกาหนตุสาเปติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะตังปุญญสัมปะทังสัมเพ เทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยานทานังปัทันตุสัพพายสิรังนาคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุกาจันตุเทวตาคตาสัพ ทธาภลัปัตตาบัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันตเตเทนรัตตังมันธามิจปโตภาวะตุสัพพมังพลังรา ขันตุสัมปันเทวันตาสัมปะพุทธานุภาเวนัสตากสอนพิภวันตุเตภวตุสัมปะมังกลังรักขันตุสัมปันเทวันตาสัมปะธรรมานุภาเวนัสตาสดจิภ วันตุเตภวตุสัมพมังคลังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสตาสุติภาวันตุเต ขอถวายพระพร อานุภาพของอุปปาตสันติ ผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติ อันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้ บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จะเจริญด้วยคุณห้าประการ คืออายุ วันนะสุขะพละ และปฏิพานความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพาน ย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษ และศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลาย ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวล โรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียน ย่อมเจริญด้วยทรัพย์สิงคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาตสันติ ผู้ที่สวดอุปาตสันติแล้ว อุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี จะช่วยให้เขาเหล่านั้น พ้นจากมหันตทุกข์ ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อถวยเทพเทวดาทั้งหลายเท้าพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคล ด้วยกริตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปาตสันติ เหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้น เหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้า เหตุร้ายอันเกิดจากสุรยุปราคา จันทรุปราคา เหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรม เหตุร้ายทั้งปวง จากพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ